Ке почнеме од Исаја 44 глава. Еве пак Исаја, читавме неколку стих од Исаја. 44 глава. Од неодамна читавме дел од овие можеби стихови, да? Од 9 стих до 11 -тиот. Секој што прави кипови, значи Исаја 44 од 9 до 11.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 Секјавате, една зборувавме на една тема која што беше насловена «Се или ништо». И навистина е тоа е нашиот тоа е нашиот живот. Или ќе го имаме Христа, ќе имаме љубовта и ќе имаме се со тоа, или сето останато е ништо и безвредно. Секој секое надевање во некој друг бог кој што всушност не постои, е измислен, е ништожност Джабе потрошено време. Псалм 115, ајде да се подсетиме на овие стихови. 115 псалм 4 до 8. Нивните идоли се сребро и злато дело на човечки раце. Уста имаат, а не говорат, очи имаат, а не гледаат, уши имаат, а не слушаат, ноздри имаат, а не мирисаат, раци имаат, а не факјаат. Нози имаат, а не одат, глас не излегува од нивното грло. И вели осмиот стих, такви се и оние што ги направија и сите кои што се надеваат на нив. И еве во Новиот Завет, неколку стиха во прво послание до Коринќаните, ова како вовет само, прво послание до Коринќаните, осма глава, од 4 до 6, ова овде Павле зборува нели за она пренесување на на жртви, на идолски жртви. Значи од 4 до 6. И така, во однос на јадењето на идолски жртви, знаеме дека идолот не е ништо во светот. И дека нема друг бог освен единиот, зашто ако и има така наречени богови, било на небото, било на земјата, како што има многу богови и многу господари, но ние имаме еден бог, татко од кого е се и за кого сме ние и еден Господ Исус Христос, преку кого е се и преку кого сме и ние. Еден е бог, се друго е Ништожност. Ништо. Безвредно. Наистина е штета да човек помене еден ништожен живот, надевајки се во, во нешто што е далеко од Бог, далеко од она што може да спаси. Само Господ Бог е спасителот, односно, или Исус Христос. И сега да отвориме во прва книга Самуилова, четврта глава. Прва книга Самуилова, 4. Читавме минатиот пат од оваа книга, меѓутоа стикови и текстови кои што беа поврзани со Сал, но сега нешто друго. Познати се овие работи, но мора да излечеме еден убав заклучок од сето ова. Во на време, од први стих, филистејците собраа војска против Израел. Израелците излегоа пред нив за да војуваат и се влогорија кај Евенезер. Доека филистејците поставија логор кај Афек, филистејците се простираа во боен ред против Израел и настана жестока битка. Израел им подлегна на филистејците, околу 4000 луѓе загинаа на бојштето на отворено поле. Пораз. Кога народот се врати во логорот, израелевите старешини рекоа, зашто Господ дозволи денес да не победат филистејците? Која е причината? И сега веднаш си донесуваат заклучок да појдеме во сило, каде што се наоѓал шатрот, по ковчегот на Господовиот завет, нека дојде во нашата средина и нека не спаси од раците на нашите непријатели. Па како што мој се ги извел од египетската земја, нели? како викаат на сина, и сега ковчегот го бараат за да ги спаси. Народот испрати луѓе во сило и го од таму ковчегот на заветот на Господа на силите кои престолува над херувимите двата и леви сина Офне и Финес дојдоа како придружници на ковчегот. Кога господовиот ковчег стигна во логорот Сиот Израел грмливо воскликна. Од која одекнуваше земјата Филистејците го чуја тоа грмливо воскликнување и, а, и праша, што значи тоа грмливо воскликнување во логорот на евреите? И сватија, знаат тие веќе, од искуство знаат, од предходни битки, дека господовиот ковчег стигна во нивниот логор.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 И избегаа секој во својот чатор. Но поразот беше многу посилен. Скјавате, во првиот пораз 4000 жртви. Зошто загинаа 30.000 пешаци од израелците. Ова е многу поголем пораз. Со ковчегот на заветот. И Божиот ковчег беше одземен И двата Илиеви сина загинаа Офни и Финес. И се одиме още малко понатаму. Всушност тела глава ќе ја прочитаме. Еден Венјаминовец отрча од бојните редови и стигна во сило уште на истиот ден со искинат облек и со глава посипана со прав. Кога стигна Илија седеше на својата столица.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 Тогаш старецот праша, што се случило, сине? Гласникот одговори, Израел избега пред филистејците, тоа беше голем пораз за народот, и уште двата твои сина загина и Божиот ковчек е грабнат. И сега Илија ги слушнал се, и за поразот, и за двата негови сина, но највеќе го погодило ковчевот. Кога го спомна Божиот ковчег, Илија падна од столицата назад, покрај вратата го скрши вратот и умре. зашто беше стар и тежок човек, беше судија во Израел 40 години. И сега и овој дел мора да се прочита. Неговата сна, Финесовата жена, значи, на еден од неговите синови, беше трудна и пред породување, кога чудека е грабнат Божиот ковчег и дека умре незиниот свекор, и дека загина, загина незиниот маш се свитка и роди, зашто наеднаш ја отфатија породилни болки. Ништо чудно, вакви случаеви имаме. Од стрес, да, бидејќи беше на умирање жените кои што стоја околу неа и рекоа, биди без грижа што роди син. Голема работа била, значи, да се роди син. Поготово тогаш. Ама таа не одговори ниту обрана внимание на детето му го даде името Ихавот или неславен овде вели во заграда, велејки славата си отиде од Израел. Со тоа мислеше на грабнатиот Божи ковчег и на својот свекор и на својот маш, Затоа рече славата си отиде од Израел, зашто е одземен Божиот ковчег. Што гледаме овде? Какво е ова верување на израелците дека со Божиот ковчег извојуваат победа?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 Вие можете да го имате ковчегот на закон. Вие можете да го имате законот дома на, на нели, оние двете плочи, вака, како слика. Но што што оти? Што ви вреди ако не го почитувате? Може да имате икона. Гледам сите таксисти, почти сите имаат икона напред во автомобилите. и ги занемариле неговите барања. Значи, тие ги, през, ги презели неговите заповеди, ги занемариле неговите барања и така го жалостиле и го одалечиле од себе Божиот дух. Со непочитување на тие закони, на заповедите. Доека народот ги слушал Божите свети прописи, Господ бил со нив и действувал за нив со својата бесконечна сила.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 тој е бил сандак. Како беше багремово дрво, па облеан со злато. Тој е сандак. Значи, кога гледале на ковчегот, не поврзувајќи ја со Господа, тоа за нив било само еден обичен сандак и не можело да ги спаси. За нив ковчегот на заветот бил исто што и идолите за многобожците како тој сам по себе да има моги да спаси. Како што денеска, ете, за жал, мнозина, ете, во иконата гледаат идол, во било каква и да е реликвија некоја, талисмани некој, и така натаму, и така натаму. Тие го престапувале законот што се наоѓал во него, зашто обожувањето на ковчегот водело кон, и сега внимајате, обожувањето на ковчегот, како идол, водело кон формализам, кон лицемерство, и идолопоклонство. Овие работи кои што и ден денеска се присутни во самата црква Божја. Нивниот грев ги одвоил од Бога и тој не можел да им подари победа се додека не се покајат и не се откажат од неправдата. Видите, самиот ковчег на заветот, кој што заземал видно место, кој што често пати знаеме какви битки усвојувале, меѓутоа тоа што биле послушни им и дол на израелците. Не е чудно, и самиот храм им станало и дол. Но еве сега зборуваме за ковчегот. Може ли нам законот, ние како адвентисти сме познати многу по истекнување на законот, да ни стане самиот по себе дол? Па тоа е и било, тоа било случај. Се навратиме назад во историјата. Или не само законот, било кој дел од, од, од било која доктрина наша, Може на некој десетокот да му стане идол. Може денеска Јан збруваше храната да ни стане идол. Че сето она нешто што ќе го издигнеме над Господа или ќе го одвоиме од Господа. Втореден случај ќе читаме за него во втора цареви, мислам дека не одам на се читаше или утрески стик или нешто така ме држи сеќавањето. Втора цареви 18 глава. Во времето на добриот цар Езекија, втора цареви 18 глава, од први стих читам па до шести некаде. Во третата година на царувањето на Оси, синот Илин, во Израел, јудески цар стана Езекија, синот Ахазов. Му беа 25 години кога се зацари. Царуваше 29 години во Јерусалим. Името на мајка му беше Авија, Керка Захариева. Правеше што е право во господовите очи, сосем како неговиот татко Давид. Тој ги острани високите места, ги разурна столбовите, ги исече ашерите и ја, значи, уништи се што е идолско, и меѓу друго ја скрши змијата од бронза, што ја беше направил Мојсей. После колку години е ова? после колку години ја чуваат бронзената Мојсеева змија <clears throat> и палат таму свеќи да не кажам. <laughs> И кадат, како што веле Елен Вајд, пренесуваат жртви пред бронзената змија на Мојсе. И ја викаа, вели, неустан. А, мислам дека по-испрамо е дека, да, во ред, меѓутоа дека Езекија ја нарекол така што значи парче бронза. Нешто безвредно само парче метал, бронза. Неверојатно, меѓутоа, еве, може ли крстот да ни стане идол? Да го одвоиме, па, денеска на мнозина исто и крстот им е идол. Да, не е само водно, на скоро сите високи места во Македонија, ништо интересно, високи места, <laughs> сите високи места. Имаме крст, добро, како обележи, нели, ете христијанска нација, меѓутоа, самиот крст може да не стане дом. Ако го одвоиме од Господа, ако заборавиме на жртвата што е дадена на крстот, па мнозина и воопшто не, ете така, ќе, ќе обесат крст, обетка, не знам што. Ја дури бев сведок во Адвентичка црква, во Бурос, тоа е еден град во Шведска, кај што отидовме таа сабота на посета, значи, на богослужение, младиот дечко кој што не пречекуваше на вратата, имаше обедка со крст. Ја првен си мислев дали ова адвентичка црква, после која влево, влево внатре, па имаше што уште да видам таму. Значи. Како и да е, денеска на мнозина крстот им стана долу, Може и на нас да не стане крстот да го идолизираме. Имам уште еден случај интересен, што минатиот пат намерно не го прочитав, иако прочитавме стихови за Гедеон, 8 глава, Судии, книгата на Судиите во 8 глава, 8 глава читаме, и ќе почнеме од тамо од 22 од стих, значи стих кој што го читав минатиот пат, се скавате, секогаш израелците сакале цар, сакале да личат на другите народи да ги води човек, а не Бог, значи монархија место теократија. Израелците му рекоа на Гедеон, владај над нас ти и твојот син и твојот внук, зашто ти не избави од мадијамците. Гедеон им одговори, не, не сакам да владеам над вас, а ни мојот син, Господ ќе биде ваш владател. <clears throat> Добро се држи до тука. Гедеон. И силно го искористил Господ Гедеона во битката против мадијамците. Меѓутоа, потоа паѓа. Многу наивно, но паѓа. Можеме нешто слично како мој јавиот брат Арон. Нешто слично. И што вели се? Уште им рече. Значи, одбива да биде цар, но му им вели, само едно барам од вас, секој да ми го даде прстенот од својот плен, после победата на мадијамците. Победените носија златни прстени, зашто беа исмаилци. Таму, полубраќа или како испајаат Исмаил со мадијам. Со радост одговорија тие, тогаш тој го распростре својот плашт и секој од нив фрли по прстен од својот плен, Тежината на златните прстени што ги побара изнесуваше 1700 златни сикли, ова е прилична тежина, значи добар плен, освен месечињата на учниците и облеките од црвено сукно што ги носеа мадијамските цареви и освен веришките што беа околу вратот на нивните камели. Дори камелите им биле украсени. Гедеон направи од тоа ефот, значи тоа е ефот, оној плекник, дел од облеката на првосвещеникот, на плеките, не, тој е градникот, да, со оние 12 камени, меѓутоа плекник. Бил поврзан и со градникот напред, сега, да, да имаме некој приказ вака визуелен, па по-јасно ќе биде, меѓутоа, веројатно он тоа го направил во вид на кип, затоа што станал збор за метал, злато, не го направил баш онака оригинал како што тоа било дело од облека, облека, значи, везено со злата, со златна боја, со а, како беше сина, црвена, темно црвена. Затоа пишува таму негде во излез како бил направен ефодот. Тој направил ефод, значи дело од првосвещеничката облека. Кај застанавме? Значи, Гедеон направи тоа Ефот, 27 стих, и го постави во својот град Офра. И сиот Израел блудно одеше таму по него и тоа им беше стапица и на Гедеон и на неговиот дом. Гедеон кој што Господ мокно го искористил во искоренување на идолите, тој сега паѓа на едно вакво нешто. Повторно ги завлекува во идолопоклонство и вели, така мадијамците беа покорени под израелците, добро, значи, Тоа им беше стапица, ова е битното, на Гедеона и на неговиот дом, за подост на израелците повторно да тргнат во правец на идолопоклонство. Дел од свештеничка облека. Лекник. Еве, јас ке прочитам мало извештај за ова во Патриарси и пророци. Да видиме како коментира Елен Вајт. Но Гедеон паднал во друга заблуда која му донела несреќа не само на неговото семејство, туку и на цел Израел. Времето на безделничење и опуштање што обично настапува по големите напори, често е поврзано со поголеми опасности отколку времето на војна. Значи, после добиената битка, време на опуштање, време на безделничење, нешто како Давид, кога погрешил со Вицавеа. Од таква опасност сега се наоѓал и Гедеон, го обзел дух на некакво неспокојство и немир. До тогаш наоѓал задоволство во верното извршување на налозите добени од Бога, а сега, наместо да почека Бог и понатаму да го води, повторно нестрпливост, нетрпение, почнал да крои собствени планови. Кога Божјата војска се ќе задобие некоја голема победа, сатаната двојно ги зголемува своите напори да го осуети Божијто дело. Така тој и на вознамерениот дух на Гедеона му дошепнувал мисли и планови со кои имал намера да го заведе израелскиот народ – Затоа, што му било наредено да принесе жртва на карпата, се цекавате, уште кога ангелот Божи му се јавува, Гедеон мислил дека е повикан да биде свештеник. Некоја слична грешка, сличности, можеме да видиме тука и со Саул, кој што принел жртва, го почекал Самуела. Значи, помислил дека е свештеник и дека може да принесува жртви. Не чекајќи Божје посветување, почнал да бара погодно место каде би завел систем на богослужение. Ова не е во храмот, односно во шаторот, во сило. Ова има и поврзано со тоа што Ефремовите луѓе му се налутиле затоа што не ги зел во таа битка, немало меѓу тие 300 од нив, па сеа тој ради тоа, а сило било баш таму кај нив, Чекај сега, јас тука ќе си правам друго богослужение и направил што направил Ефот, ова ќе ни биде <laughs> просвещеникот, не знам сега карикира малку, тоа сето тоа се замките во кои што западнал. Значи, слично вика на она што се вршило во шаторот за, за состанок. Овде дури сличности гледаме и со кој? Со Јеровоам. Бидејќи народот му бил мощен наклонет, без никакви тешкоти можел да го оствари својот план. На негово барање сите му предале златни гривни, што како воен плен ги зеле од мадијанците. Освен тоа, народот собрал и многу други скапоценности заедно со богато украсени облики на обајцата мадијански кнезове. Од тој материјал што го добил Гедеон направил свечен, плекник и градник. Чи значи и плекник и градник овде веле Енвајт, имитирајќи ја облеката на првосвещеникот. Оваа негова постапка била стапица не само за него и за неговото семејство, туку и за целиот израелски народ – неовластеното богослужение помогнало мнозина од народот најпосле да го напуштат Бога и да им служат на идолите. Каков кикс на крајот. По смртта на Гедеон, голем дел од народот, заедно со неговото семејство, бил зафатен со нов отпад. Токму оној човек кој некојаш суривањето на олтарот на Вал го, уништил го до поклонството во Израел, сега го завел народот од Бога. Еве, дори и големите луѓе, дори и оние кои што, кои што Бог мокно се послужил, можат да патнат. Ја би рекол, може и свештеникот во црква, односно, еве, пасторот, да ви стане идол. Можно ли е? А можно е секако. Мнозина дори во случувањата овде, тамо 90-ти, која вие подобро знаете, тргнале по човек колко што јас слушам, свештеник. Значи, може и законот да ви стане идол, може и крстот да ви стане идол, може и било што од нашите доктрини да ви стане идол, да го идолизирате до таа мера, да ви стане идол и да му служите, немо, место на Бога. Може и свештеникот. не би сакал да читам, да се навракам сега пак на, на во прва Самуилова четврта глава, но ќе се навратиме во малку подосна, но оно што сакам да кажам, да го кажам е дека ниту Аир виделе од законот, односно од ковчегот, израелците, ниту пак филистејците. Секјавате, еве накратко да споменеме, што се случувало со филистејците на нивната област, во нивната земја, откако го зеле ковчегот на Се зло до зло. чуми, глувци, чиреви, не знам што, што ти не. Значи, законот бил проклество и за израелците, и за филистејците. Ај за филистејците да разбереме некако, нели? Викто законот и за Божиот народ бил проклество. Значи, не законот само, било која доктрина, ако вие само онака, теоретски ја знаете, Меѓутоа, не, нема дел во вас, може да стане проклество место благост. Ако површно ги гледате работите, значи, е, е, о, е ковчег, само ковчег го гледам, гледам ковчег и толку. А што е во него? Што е значењето на самиот закон? Па нели е тоа препис на Божиот карактер? Нели е тоа љубовта, всушност, љубовта? Зато што Бог е љубов, зато што тоа е неговиот карактер, зато што Исус ги сумирал сите тие заповеди во «Люби го Бога и люби го ближниот. Љубов на крст. Или на крстот, ако гледаме само на крстот како парче тамо дрво или било што, ако го оттргнеме од жртвата што била дадена тамо, значи од само пожртвуваността Христова, што повторно е љубов, а највисок израз на љубовта, самиот Исус вели тамо, е да го дадеш животот за братот свој, за самопожртвувана љубов. Значи, видите, и идолопоклонството може да биде многу, многу измамливо, многу прикриено. Прва книга Самуел, седма глава. Сега скокаме во седмата глава, да го видиме одговорот, да го видиме лекот за идолопоклонство, односно да, ете, да не западнеме во, може би, вакви видови на идолопоклонство. <clears throat> значи, накратко кажав, филистејците само зло до зло доживувале доеко ги имале ковчевот на заветот, и израелците исто така. Стигнал го вратиле ковчегот на заветот. Секавате со тие волови два која го пуштиле, ги пуштиле сами да да одат. Стигнале до едно место тамо кај израците, меѓутоа Господ направил поколј повторно тука, затоа што повторно гледале само на сандакот тамо. Вели го ставиле на високо место и тука услужеле. Како да сандакот е Бог, како што филистеците се изразили. И се до е, седмата глава, први стих, тогаш слугето од Киријам Јарим, кога стигнал ковчегот вод, Кирија Мјарим, дојдоа и го однесоа господовиот ковчег при себе, го внесоа во Авинадовата куќа на Ридот и го посветија неговиот син Елиазар да го чува господовиот ковчег. Од денот кога ковчегот беше посветен во Кирија Мјарим, помина, помина многу време, 20 години, и сиот Израелев дом воздивнуваше по Господа. 20 години им требаше да ја научат лекцијата да биде тргнат ковчегот од нив, затоа што сосема погрешно почнаја да гледаат, дека ковчегот е оној кој што ги спасува. Тогаш Самуил му проговори на сиот Израелев дом вака, ако од се срце му се враќате на Господа, ако сакате од се срце да му служите, онака како што и треба, Отстранете ги од својата средина тугите богови, валите, астартите и пригответе ги своите срца за Господа, и служите му, служите му единствено нему. Тогаш тој ќе ви избави од раците на филистејците. Еве го проблемот. Тие со таков ум, служејќи на други богови, на идоли, почнале така да гледаат еве и на предметите во светилиштето и на самиот ковчек. како на, и, како на бог. Така веќе им функционирал умот. Отстранете се и дојдете и служите му единствено на Господа. <clears throat> И тоа што ќе ви избави филистејците, значи Господ е Господот. Оној Господ кој што ви избавува од филистејците, не самиот закон. Тогаш израелевите синови ги отстранија, ваалите и астартите и му служија единствено на Господа.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 Вистинско се покајале, вистински, и Самуил им судеше на израелевите синови во Миспа. Кога филистејците чуја дека израелевите синови се собраа во Миспа, филистејските кнезови тргнаа да го нападнат Израел. Сега се викаат пак и поразвиваш. И со ковчек и без ковчек. Кога го видува тоа Израелевите синови се исплаши од филистејците и се внимавате <laughs> сега каква е нивната постапка. Кога што ја научиле лекцијата. И Израелевите синови го замолија Самуила, што го замолиле? Не прекратувај да викаш за нас кон Господа, кон нашиот Бог, за да не избави од раците на филистејците. Не викаат сега, каде ковчегот, донесте го ковчегот на завет. Не. Туку го молат Самуила да моли, да го вика Господа, за да бидат избавени. Само узеде едно јагне, цицалче и му го принесе на Господа како жртва паленица и гласно му се помоли на Господа за Израел и Господ го послуша. Додека Само принесуваше жртва паленица, филистејците дојдоа за да ударат на Израел, ама во тој ден Господ загрме со силен грмеш на филистејците и така ги исплаши и ги збуни да му подлегнаа на Израел. Израелските војници излегоа од Миспа и ги спотераа филистејците, поразувајќи ги се до Ветхар. И Самуил зеде еден камен и го постави меѓу Миспа и Сена и го нарече Евен Езер, или камен на помош во превод, говорејќи Господ ни помогна до тука. Поука за нас Господ, верувам дека на сите нас во нашите животи ни помага, И Господ ако ни помогнал до тука, Господ и понатаму ќе ни помага. Единствено, единствениот Бог, нити законот ни помага, нити крстот ни помага, нити било која доктрина, нити било кое знаење со кое што сме полни. Не е туку само Господ, тој е избавителот, тој е спасителот. Се друго може да ни стане идол. Дори и самиот закон, како што е било проблем во историјата на нашата црква и може би се уште некој го има тој проблем па се повикуваат постојано на законот. Се си има своје место, меѓутоа, ако ги изместиме работите, тогаш не е во ред. Ја би завршил со 115 псалм. Читавме таму до 8 стих за какви се идолите, без раце, без нози и така натаму, и оние кои што им се, на, се надеват на нив, но еве како и во што треба се за Израелевиот дом. Од 9 стих до 18 до крајот. Израелев доме, надевај се на Господа. Тој е наш штит, овој превод вели нивни, меѓутоа поточно е наш штит. Еве ќе читам и така, не е битно. Тој е нивни штит и помошник. Аронов доме, надевај се на Господа. Тој е нивни штит и помошник. Почитувачи Господови, надевајте се на Господа. Тој е ваш штит и помошник. Господ ќе се ќе си спомни за нас и тој ќе не благослови ќе го благослови Израелевиот дом, ќе го благослови Ароновиот дом, ќе го благослови домот на Трајче, на, на, на Зоран, на, на Данило, на сите наши домови. Ќе ги благослови оние кои што се бојат од Господа и малите и големите. Да ве намножи Господ, вас и вашите синови, да ве благослови Господ, кој ги создаде небото и земјата. Небесата се Господови небеса, а земјата им ја дадена на човечките синови. Не, мртвите не го фалат Господа, никој од оние што слегува во тишина. Но ние, ние го славиме Господа сега и довека. Алилуја. Амин.